Gusto kita makita Yes sir Kahit na malayo Malayo Ikaw ay pupuntahan ko Pupuntahan ko Kahit na malayo Kahit na malayo Malapit sa aking puso Malapit sa aking puso Pangako na sa'yong sa'yo lang to Sa'yong sa'yo ako Ikaw aking kasalanan na bawal mapirata Kung magpapatahan sa tuwing iiyak ka Here we go You don't have to think about it twice no. Sobrang cutie mo na parang twice, twice. Sa'yo lagi na na-e-entice Boto na si mama ko sa'yo, no lie Tatawid ng dagat, lilipad sa ulap Gagawin ko ang lahat ng to Para di maiwan, di rin maoolat All hanap na all hanap sa'yo gusto kita makita Yes sir Kahit na malayo Malayo Ikaw ay pupuntahan ko Pupuntahan ko Kahit na malayo Kahit na malayo Malapit sa aking puso Malapit sa aking puso Pangako na sa'yong sa'yo lang to Sa'yong sa'yo ako Y'all already know. Midas Records.